Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը երբևէ չի ունեցել կրոնական հիմք։ ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի մասին հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Неприемлемо попытки придать религиозный контекст этой ситуации. Мы находимся в очень близких отношениях со многими мусульманскими странами и очень яркий пример тому, что наши союзники в ОДКБ являются мусульманскими странами. Խոսելով տրանսպորտային կոմունիկացիաների բացման մասին Փաշինյանը հղում է արել նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության 9-րդ կետին, ընդգծելով, որ անհիմն են այդ համատեքստում Ադրբեջանի կողմից միջանցքային թեմայի մշտական շրջանառումը։ Դա ոչ այլ ինչ է, քան 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության կատարման խեղաթյուրում եւ սաբոտաժ, ասել է Փաշինյանը։ Хочу подчеркнуть, что в девятом пункте данного заявления нигде и никак не упоминается слово «коридор». В заявлении 9 ноября 2020 года слово «коридор» употребляется только по отношению Лачинского коридора в контексте обеспечения безопасности Нагорного Карабаха и не имеет никакого отношения к теме разблокировки транспортных связей. И всякие параллели данных договоренностей считаем манипулирование. Манипулирование текстом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, к сожалению, превратилось в политику Азербайджана. И это отражается в том, что вопреки тому факту, что в заявлении четко зафиксирование существования Нагорного Карабаха, Азербайджан заявляет, что Нагорного Карабаха не существует. 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության ստորագրումից ի վեր Ադրբեջանը մշտապես չարաշահել է ռազմագերիների հայրենադարձման հարցը քաղաքական շահերի հասնելու նպատակով, ասել է Նիկոլ Փաշինյանն, ընդգծելով, որ հետպատերազմյան շրջանում Ադրբեջանը գերիների ազատ արձակումը կապում էր ականապատ դաշտերի քարտեզների տրամադրման հետ, թեև Երակողմ հայտարարությունում խոսվում է բոլոր գերիների անհապաղ փոխանակման մասին։ Теперь, после получения карт, Азербайджан пытается обусловить возвращение военнопленных пленных и других задержанных лиц, выяснением судьбы пропавших без вести в результате Первой Нагорно-Карабахской войны. Хочу отметить, что после Первой и Второй Нагорно-Карабахских войн с армянской стороны тоже были пропавшие без вести. 777 человек до сих пор числится пропавшими без вести с Первой войны, а 217 человек пропали без вести со Второй войны. Из них 196 военнослужащих и 21 гражданских лиц. Փաշինյանի խոսքով Ադրբեջանը մինչև այժմ խոչընդոտում է վերջին ագրեսիայի ժամանակ զոհվածների դիերի դուրսբերմանը, իսկ հայ զինվորների աճյունները շարունակում են մնալ Հայաստանի սուվերեն տարածքում գտնվող արդեն միջդիրքային գոտիններում։ Պայմանավորվածություն կա կազմակերպել դիերի դուրսբերումը մոտորերս, ասել է Փաշինյանը, հույց հայտնելով, որ այդ պայմանավորվածությունը կկատարվի։ Փաշինյանը կարևոր է համարում նաև այն հարցը, թե արդյոք ՀԱՊ կճանաչում է 1991 թվականին հաստատված ԱՊՀ երկրների պետական սահմանները որպես ԱՊՀ հիմնարար փաստաթղթեր։ Если опираться на интерпретации, согласно которым между странами СНГ не существует границ, поскольку эти границы не делимитированы, это значит, что зона ответственности ОДКБ не определена, то есть ее не существует. А это размывает функционал ОДКБ. Очень важно четко ответить еще и на следующий вопрос. Уважают ли государства участники СНГ границы, признанные в 1991 году основополагающими документами СНГ? Однозначный утвердительный ответ на этот вопрос очень важен для стабильности и безопасности на пространстве СНГ. Без четкого разнесения этих вопросов считаю принятие решения по обращению к ОДКБ для предоставления СНГ статуса наблюдателя преждевременным. ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստի Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ռազմական ագրեսիային։ Փաշինյանը հստակ նշել է, որ այդ հարձակումը ոչ թե սահմանային ընդհարում կամ բախում էր, այլ ուղակի անհերքերի հարձակում Հայաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ։ Փաշինյանը գործընկերներին է ներկայացրել սեպտեմբերի 13-ից հետո ստեղծված իրավիճակը հայկական կողմի տեղահանվածների, վիրավորների, զոհերի եւ խոշտանգումների մասին փաստեր եւ թվեր։ Այս հարձակումից հետո պաշտոնական Բաքվի եւ այլ ադրբեջանական աղբյուրների հռետորաբանությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը Հայաստանի ավելի շատ տարածքներ գրավելու մտադրություններ ունի։ Ինչը պետք է կանխել, ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, հավելելով, որ Ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի ռիսկը մնում է շատ բարձր։ Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։